من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستكفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wasatu Abuja don karanta littafinmu mai albarka insha Allah na hisnul muslim min azkaril kitabi was sunna na fadilatu sheikh sa'id bin ali bin wahab al-qahtani rahmatullahi alayhi kamar yadda muka saba haduwa don wannan darasi yau da ikon Allah za mu tashi a kan darasi na talatin da shida yau muna kusan tara ga watan jimada ula ko shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida insha Allah muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon yin karatu daidai da fassarawa daidai da kuma aikata daidai muna roƙon Allah ta'ala ya yi rahama da gafara da jinƙai zuwa ga dukkan iyayenmu da malamanmu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya rayar da mu akan daidai ya ɗauki rayuwarmu akan imani zuriyarmu Allah ta'ala ya mata rahama gabanin fara karatu ran da muka yi darasi na ƙarshe a nan na sanar muku ina da wasu 'yan balaguro gayyata ne akalla daga ƙasashe na larabawa musulmai guda uku aka mun kowanne daban-daban so ban ɗauka za su riƙe ni da ɗan yawa ba yadda suka riƙe ni so wasu gayyatan na da alaƙa da taro na addini guda ɗaya ɗaya taro ne da ya shafi karatu na zamani artificial intelligence da makamantansu na uku kuma combination ne na mahangar addini a cikin karatu na zamani ina dawowa da fatan sati da ya gabata za a yi karatu sai shugabanmu kuma amirul mu'minin mai alfarma sarkin musulmi muhammad sa'ad abubakar na uku cfr mni ya yi umarni da cewa akwai taro da za a yi a sakkwato na shekara da ake gabatarwa wanda ake aka kira da 11th sheikh usman bin fodiyo annual week wannan su akan shirya ne kawai don ƙoƙarin karantar da mutane abubuwa da ya shafi rayuwar magabatanmu karantar da mutane karatun ƙur'ani akwai challenge da ake akwai kuma daura da ake ta karanta takaddu da dama da makamantansu so wani tsari ne kamar na conference da ake ko workshop ko abin da ya kama da haka to closing ceremony shine ɗaya ga wannan wata na jimada ula biyu ga nuwamba sai umarni da cewa na je so ina dawowa abuja kawai sai ban daɗe ba sai na yi tazarce zuwa sokoto don bin umarni da aka mini so ina can sati lahadi da ta gabata na yi ƙoƙari na dawo a yi karatun amma wa mata sha'una illa ayya sha Allahu rabbul alamin Allah ta'ala bai kaddara na samu dawowa ba ya gayyace na yi magana akan unity as a panacea to insecurity and poverty lessons from the Sokoto Caliphate leaders wato yadda za a magance matsalan rashin tsaro da kuma talauci ko yunwa guduma wadda haduwan al'umma zai bayar bani cewa haɗin kai na kan ce haduwan zuciya musamman idan muka koyi darussa da suka shafi shugabanni da suka yi gwagwarmaya na shehu usman dan fodiyo Allah ya ji kansa tun daga kansa zuwa ga ɗan uwansa abdullahi bin fodiyo zuwa ga muhammad bello allah ya musu rahama zuwa ga wannan sarkin musulmi muhammad bello allah ya masa rahama zuwa ga nana asma allah ta'ala ya mata rahama zuwa ga muhammad bukhari allah ya masa rahama zuwa ga muhammad sambo allah ya masa rahama da makamantansu so daga darussansu me za mu iya koya don magance matsalar da take damun mu a yau a arewacin Najeriya da a Najeriya gaba ɗaya. so alhamdulillah bayan an kammala kuma lecture din wanda alhamdulillah kamar da mai alfarma ya faɗa ni ya fara gayyata ɗan Najeriya na farko don gabatar da wannan a baya an gayyaci ɗan uwa irin su Mufti Meng su wasu ma daga Kanada Dr. Zakir Naik da makamantansu sai wannan shekara ya ta sai a dawo Najeriya a gayyaci ɗan Najeriya Sosai kuma abin ya fado kayina a matsayina na ɗan almajiri so alhamdulillah bayan an gama taro kuma a wurin mai alfarma da ya tashi jawabi sai ya kalli wannan ɗan almajiri daga ƙauyen fantami sai ya sanar da naɗa ni a matsayin maji daɗin daular Usmaniyya ba bai ma ce na sakwata bai ce na dukkan daular Usmaniyya ya faɗa har ma mai sanarwa ya ce maji daɗin sakwato ya tashi ya ce a ba shi microphone ya ce ni ce maji daular usmaniya har zai fita mai alfarma ya fasa Allah ya ƙara martsawon kwana da imani har zai fita ce a kawo microphone ya ce ni na ce maji daular usmaniya ban ce na sakwato kaɗai ba ya sake sanarwa to bil hakika hidima da muke na al'umma ba don wannan manufa ba ne don Allah ya dada mu ne amma duk lokacin da kuma aka yi wani aiki waɗanda suke iyayenmu shugabanninmu suka gani suka yaba to kuma ai ƙara ƙarfin gwiwa ne a ci gaba da yin ayyuka na alkhairi din a tarihi na addini mu dai a garuruwanmu ai babu gidan da ya kai gidan shehu suman dan fodiyo a wannan shekarun da muke ciki ɗarurruka ɗin bil haƙiƙa babu don dukkanin abin da muke yi na fahimtar addini kaɗai ta Allah bin sunna kusan daga wannan gidan aka samu hasken to wannan kujera da Shehu Usman dan Fodiyo Allah mujaddadi Allah ya gafarta masa ya ji kansa ya kafa aka yi acknowledging aka dora maka mas'uliyya aka ce na dukkan daular Usmaniyya wanda bai takaita a Najeriya ba har wasu jihohi da kasashe wani bangaren Kamaru wani bangaren Chad wani bangaren Niger wani bangaren Central Africa Republic wani bangaren Mali wani bangaren Burkina Faso aka dora ai ba wai abu ne muka dauke shi kawai na sarauta babbal an sake matsowa da ku kusa ne don ku ci gaba da al'umma da addini hidima haka muka ɗauke shi to muna roƙon Allah ya ƙara wa mai alfarma kariya Allah ya ci gaba da taimakonsa kamar da ya bayani a wurin alaƙa ta da mai alfarma ba yau ta fara ba tun shekara ta 2006 kamar da shi da kansa ya faɗa tun da ya hau kujerar ina daga cikin mafi kusanci da shi wajen ba da shawara zan je in same shi ranka ya daɗe mun ga an yi kaza mun yaba waje kaza muna ga ya dace a yi kaza waje kaza kar a yi kaza yana da sauraro ba yadda za ka je ka tunkare shi da shawara da dalilin da ya fi nasa ƙarfi ba tare da ya maka godiya ya karɓa ba dil haƙiƙa wannan haka ne kuma bai cika magana akan wahalhalu da yake sha ba yana da juriya amma da dama da suka yi shugabanci a ƙasar nan na san lokutan da yakan yi sa'in sa da su wallahi al'azim akan kare interest ɗin al'umma da talakawa sa'in sa da wani zai kai ko contact babu yayi zuciya an yi fushi har sai an shiga tsakani an yi sulhu amma ba zai taɓa magana in public ba duk wahalan da yake ciki zai daure ya jure ba zai magana a kai ba kuma haka shugaba na kwarai yake yana da ƙarancin raki da ƙarancin complain za ka ɗauki mas'uliya nauyi dewa amma sai ka yi shuru za ka gan shi a kowane taro zai yi murmushi zai yi magana shi ke ya zauna abinsa amma ba zai gaya maka ni ga damuwar da nake ciki ba bil haƙiƙa yana da buƙatar kyawawan addu'o'inmu da goyon bayanmu da tunatarwa dukkan shugabanci ba a nasara sai Allah ya taimaka so muna addu'a Allah ta'ala ya ci gaba da taimakonsa Allah ya karfafe shi kuma ‘yan uwa da dama da ya ɗora wa mas'uliya a can shekarun baya da waɗanda ya gaji suna da sarauta da waɗanda ya bawa a yanzu dukkan muna roƙon Allah ta'ala ya taimake su a kai muna roƙon Allah ta'ala ya ɗora mu a kan yin daidai ya kuma kare mu daga shaidan Allah ta'ala ya jikan dukkan iyayenmu da malamanmu ya kuma gafarta musu tarihi ne yake maimaita kansa wasu daga cikin kakanninmu sun yi alaka ta addini da wannan gida mai daraja musamman kaga isa dan ali dan ibrahim dan ishaqa dan ibrahim dan aliyu to wannan ibrahim da ishaka na sama Allah ya ji kansu suna da alaka ta addini mai karfi a cikin kakanninmu da wannan gidan shehu usman dan fodiyo Allah ya gafarta masa ɗaya daga cikinsa har sun taɓa daɗa shi limanci ya yi limanci kuma da yake marubuta ƙur'ani ne tun a wancan lokaci ɗin so wannan ya sa mu ma muka gaji harkan ƙur'ani ɗin wani lokaci wani abin muwafaƙa ce ta Allah so shi kaman Ibrahim ɗin ya shahara da rubuta ƙur'ani da karantar da ƙur'ani ba Ibrahim kakana ba kakan kakana ɗin ya shahara matuka da gaske lokacin ko rubuta ƙur'ani aka kai daular borno an taɓa kai ƙur'aninsa zamanin sarki shehu sanda kura sun yi ta mamakin kwalitin rubutunsa na ƙur'ani so irin waɗannan tarihi ne wanda lokaci yake maimaita kansa muna roƙon Allah ya taimake mu akan daidai Allah ta'ala ya ci gaba da ba mu dama na yau al'umma da addini hidima kuma abubuwa da mai alfarma ya faɗa na dalilin da ya sa ya ɗora mana wannan amana ya kira su da dama a cikin takarda da ya. sanya hannu da kansa dalilin kaza da kaza da kaza wasu dalilan ya faɗa da bakinsa a microphone a taron waɗannan ayyuka na alkhairi muna roƙon Allah ya ba mu ikon ci gaba da yin su da kuma ƙarawa ninkin ba muna ƙara roƙon Allah ta'ala ya taimake mu wajen yin su dan neman yaddarsa Allah ta'ala ya karbi waɗannan hidima a matsayin ibada kuma Allah ya mana ƙari a cikin dama da lokaci da lafiya da ilimi da duk wata fursa don ci gaba da yi wa al'umma hidima Allah ta'ala shi samu wanye lafiya darasi na nawa zamu tashi to ai wannan ni ya dace in sa wannan kaji ka kuma ha ba ustaz wannan ba na bane yanzu kaji ka za ka sada ha ba malam Umar aida da ka shigo sai ka kalle ni sai ka yafa mini aiko ha ba malam Umar kai kai daidai yanzu jama'a da Allah da ya saka da na saka wanne fi sarki wanne fi shi ya ɗauko ya saka kuma bai zo kuma na ɗauka irin aran ma zai ladabinsa da na nan zai ne ya zo ya o oh, ya ce ya tuba to shi kenan an maka afuwa akan wannan karka kara gaba ko baka ji ba <laughs> Allah shi sa mu wanye lafiya Allah shi gafarta mu ne ziga iyayenmu da malamanmu ai ya daidaita ko wala sarki ya yayi to ko kai fa sarkin shanu ya ce yayi kyau sosai to Allah shi sa mu wanye lafiya in ka gane ina za a tashi bismillah إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم كيف يرد السلام على الكافر إذا سلم كيف يرد السلام على إذا سلم عليكم أهل الكتاب عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم فقولوا عليكم wannan shammax kenan laraba ke fada zamana a jami'atul islamiyya ban cika rabuwa da shi ba <laughs> lokacin ina sa shi wata ran nayi dressing na Najeriya wata ran nayi na turawa wata ran nayi na larabawa <laughs> Allah shi samu wanye lafiya babi na 109 kan hadisi na 227 a littafin Hisnul Muslim min azkaril kitabi wa sunna na fadilatul shaykh sa'id bin ali bin wahab al ne, rahmatullahi alai malan yace kaifa yuraddu salam ala kafir idha sallama yaya ake mai da sallama zuwa ga wanda yake ba musulmi ba idan ya maka sallama wanda bai yi imani da Allah ba sai ya kalle ka yi maka sallama yaya zaka mayar masa da amsa yace idha sallama alaikum ahlul kitab idan ma'abota littafi suka muku sallama al-yahudu wan nasara faqulu sai ku ce wa alaikum kuma akanku wannan hadisi asali hadisi ne riwaya na Anas bin Malik radiyallahu an hadisi ne da ke cikin al as-Sahih na imamul bukhari rahmatullahi alai hadisi na 6258 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kantar da cewa idza sallama alaikum ahlul kitab idan ma'abota littafi suka muku sallama sune alyahudu wan nasara faqulu sai ku ce wa alaikum kuma akanku wannan hadisi yana da kissa kuma dalilin wannan yasa malamai suka karawa juna ilimi akan matsayin ahalul kitabi idan sun yi sallama zuwa ga waɗanda suke musulmai kissa wasu suka ce idan suka muku sallama assalamu alaikum sai ku ce wa alaikum ko alaikum ko wa alaika in mutum ɗaya ne Bangare da bi suka ce a'a idan suka muku sallama assalamu alaikum lafiyayyar sallama sai ku ce musu wa alaikumus salam in sun yi lafiyayya mafhum tayyib idan sun yi me in sun yi lafiyayya sallama waɗanda suka ce ba za ku amsa musu ba za ku ce wa alaikum ne da akanku suka ce saboda akwai hadisi na na Aisha radiyallahu anha wanda iya cikin aljami as-sahih hadisi na 3902 wanda wasu jama'a daga ahlul kitabi suka zo wajen na Aisha sai suka ce mata assalamu alaikum sai ta ce wa alaikum walla'ana wato assamu alaikum shine mutuwa a kanku shine yalwuna alsinatahum karka sai suka ce mutuwa a kanku ba su ce amincin Allah ya tabbata a kanku ba assalamu alaikum shine amincin Allah ya tabbata a kanku assamu alaikum kuma shine mutuwa a kanku wasu su basar cewa ko kuma an jefa dutse da zai kashe ku a kanku to da aka gaya mata haka sai ta ce wa alaikum walla'ana kuma mutuwar a kanku kuma Allah ya tsine muku sai bazan Allah ya ce mahalan ya Aisha me haka kuma yana na Aisha sai ta ce ai na fahimci me suka faɗa ne a kaina mummunar addu'a suka yi ba sallama suka bin ba sun yi wata magana ne mai muni amma mai kama da sallama sai fiyayyen halitta ya ce to ai sai ki ce musu kawai wa alaikum wanda ya maka mai muni ai sai ka in ma za ka rama ka yi daidai kar ka wuce gona da iri amma idan ka yafe ma ai shi ya fi falala so kula ga wannan sai ce sai ki wa alaikum so waɗanda suka ce duk inda suka muku sallama ko assalamu alaikum suka ce na kuskuren ko assalamu alaikum amincin Allah ka tabbata kanku suka ce sai ku ce wa alaikum Bangare na biyu suka ce a'a idan suka muku sallama lafiyayyar sallama kuma sai ku musu lafiyayyar sallama daga cikin masu wannan magana akwai ibnul qayyim ibn al-qayyim wanne al jawziya akwai sheikh muhammad nasiruddin al-albani akwai sheikh muhammad saleh al-usaimin al-wahibi at-tamimi rahmatullahi alaihim da makamantansu gabaki da duk sun tafi akan haka ibn al-qayyim rahimahullah ko a cikin zadul mu'ad fi hadi khairil ibad mujalladi na biyu namba na 245 zuwa 246 yayi maganar nan ya ce idan suka muku lafiya wacce sallama lafiyayya mai kyau cewa amincin Allah ya tabbata a kanku ya ce kuma sai ku amsa musu har ya ce malamai sun ƙara wa juna ilimi shin amsa amsawan mustahabbi ne ko wajibi ne sai ce maganganu duka biyu an yi wasu ce in sun yi sallama lafiyayya ba ta karkata harshe ba mustahabbi ne ku amsa wasu ka ce a'a in sun yi lafiyayya wajibi ne ku amsa musu da sallama lafiyayya saboda mai ai Allah ya ce wa idza tun bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha a cikin suratul nisa zai zama aya ta nawa aya ta 86 na'am jazakumullahu khairan kaga anan Allah bai ci ai masu imani ba sai ce in an muku sallama da wata irin sallama to kurama da irinta ko wacce tafi ta ma kyau. anan Allah bai ce idan masu imani ko musulmai sun yi ba jam'i yayi don haka a fahimtar ibn al-qayyim rahimahullah da sheikh muhammad nasiruddin al-albani rahimahullah da sheikh muhammad sari al-usaimin al-wahibi at-tamimi rahmatullahi alayhi duka suna da fahimtar in sun yi sallama mai kyau ana amsa musu da mai kyau kawai ba a fara musu ne ba za ka fara yin sallaman ba amma in su suka yi ta mai kyau za ka iya amsawa in muka duba cikin ko al'adabul mufrad ai akwai hadisi na 1107 da fiyayyen halitta tsira da aminci sabbata ga ke cewa raddu salamu alaman kana yahudiyan au nasraniyan au majusan kumai da sallama ga wanda ya kasance ba yahude ne ko ba nasare ne ko ba majuse ne wannan hadisi ne na abdullahi ibn abbas radiyallahu an shi yarwaito hadisin kuma iya cikin manya-manyan malaman qur'ani so kula ga wannan cewa a ce musu wa alaikum idan suka yi sallama mai muni da ma'ananta bai fito ba sai ka ce wa alaikum ko me suke nufi to irin wannan shi muke muka fada amma suka ce amincin Allah ya tabbata a kanka kai ma sai ka ce amincin Allah ya tabbata a kanka ai daga cikin amincin Allah akwai shiryar Allah don haka by implication kayi addu'a shi ma Allah ya shiryar da shi wa rahmatullahi shiriya ma rahamar Allah ne wa barakatuhu addinin Allah ma albarka ce daga wurin Allah ƙur'ani albarka ne daga wurin Allah kitabun anzalnahu mubarakun kaga ai addu'a shi kake masa da ke dacewa da irin halin da shi yake ciki abin da yake nema Allah ta'ala ya baka idan nace ni'imomin Allah na da yawa ba za su irgu ba na'am wani kace me yake bukata a cikin ni'imomin Allah abu na farko da zai fada sai ce wallahi bai da lafiya iya da cutar kansa ko iya da kaza Allah ya warkar da shi wani abin da yake bukata jari yake nema a ni'imomin Allah din wani abin da yake nema aure yake bukata wani abin da yake bukata rufin asiri ne wani karatu ya gama bai samu aikin yi ba ai duka ni'imomi ne na Allah to sai ka tara mutane miliyan sai ka samu kusan jama'a daban-daban kowa irin bukatarsa a cikin ni'imomin da Allah ya yi so daka sallama ta assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu duk duniya babu wani salutation da ya kai wannan ma'ana da kuma me da kuma fasali da kuma saƙo amincin Allah ya tabbata a kanku da rahamarsa da albarkarsa yanzu akwai abin da muke nema a Najeriya da ya wuce zaman lafiya da kuma rufin asiri tunu yau a gama da wannan gobe wannan ta fito yanzu ana cewa wata fitina ta ƙara fito daga arewa maso yamma ba a gama da wata ba wata ta zo ta babu lokaci babu abin da muke nema yanzu da ya wuce bayan imaninmu da Allah kaman zaman lafiya peace and stability da na biyu shine ya zama mai rufin asiri abin da ya shafi welfare ko abin da ya kama da wannan ba abin da ya kai a yanzu so da haka hatta a cikin sallama ta musulunci akwai fatan wannan a ciki shi yasa duk wani gaisuwa good morning good afternoon good evening hello barka dai sanninka da hutawa duk idan ka tara su ba su kai 1% na assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ba may Allah's peace mercy and blessings be upon you kai ka taba jin wata gaisuwa mai daraja irin wannan mai ma'ana babu ita mafhum don haka a magana mafi inganci na malamai da muka fara guda uku shine idan suka yi sallama lafiyayya mai kyawu ana amsa musu da sallama lafiyayya mai kyau kuma kalmar assalam assalam aminci zaman lafiya aminci ta zo da dama a ƙur'ani ta zo a sunan Allah ma waye zai iya bani sunan Allah na assalam wa zai iya bani ayar da ta kawo sunan Allah assalam don suna ne daga cikin sunayen Allah huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa al-malikul quddus salamul mu'min kaga assalam cikin hashir aya ta 23 asalam. sunan Allah ne ma'anarsa shine a wurin Allah ake samun zaman lafiya da aminci duk kokarin dan adam effort ne wajibi ne ayi effort don shi a musulunci abinda kake da iko ba wanda yafi karfinka ba abinda kake da iko wajibi ne sai kayi tashi kayi yunkuri kayi aiki sai ka bi bayan aikin da addu'a ba zai yi a gidanka kana da iyali ba ka fita nema ba sai ka ce ya Allah Allah ka sa a samu abinci da za a ci Allah ya sa da safi a ci kwai da kaji Allah ya sa da rana a ci tuwo da miyan yakuwa da da kifi a dare kuma Allah Allah ya sa a ci shinkafa da miya ai addu'a a nan ba ta yi ba sai ka fita nema sai ka roƙi. Allah ya taimake ka amma idan muna son ruwa da muna yin ruwa ya fi ƙarfinmu, sai mu gyara alakar mu da Allah sai mu ɗaga ni mu ce ya Allah ka ba mu ruwa mai albarka kaga ba abin da za mu sai dai mu yi mai kana da mara lafiya sai ka kai shi asibiti shine aikinka ko ka kai shi wurin da za a masa magani sai ka ɗaga hannu kuma ka ce ya Allah mun zo neman magani Allah ka sa a dace amma ba wai mutum ya zauna ya ƙi yin aikin da ya dace ya addu'a ba dole sai an yi aikin ake bin baya da addu'a. So da a neman zaman lafiya dole hukumomi su tashi da gasken gaske a yi ƙoƙarin neman zaman lafiya kada ya zama budget na neman lafiya ya zama mutane sun bai da shi hanyar azurta kansu ko security vote ko abin da ya kama da kawai don a azurta kai wasu ma suna fatan kada zaman lafiyan ya samu saboda kuɗin da suke samu kada ya yanke fa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun wallahi alazim babu fitina da ya kai wannan ana zubar da jinin bayan Allah wani yana farin ciki dan me don supply na kuɗi ba zai yanke ba Allah shi ne source na zaman lafiya a wurinsa ake samu amma sai mu tashi mu yi abin da ya dora mana sai mu yi addu'a sai Allah ya zaunar da mu lafiya wannan suratul hashar aya ta 23 sunan Allah ne assalam baya ga wannan akwai ƙari? ustaz bayan na akwai assalam sunan Allah Qur'ani duk Qur'ani shi kadai ne zo a sunan Allah assalam wannan na hashar aya ta 23 bayan nan babu wani sai dai kuma ita ya zo da dama a sunna a sunan Allah ya zo a hadisai da yawa amma kuma assalam ɗin kalmar zaman lafiya ta zo wurare da dama a Qur'ani wa zai iya bani adadinta adadinta sau nawa aka kira assalam kalmomin da aka ciro su daga assalam salam ko yusal ko yuslimuna ko abin da ya kama da haka ko al-islam duka daga assalam ne ya zo sau ɗari da arba'in a Qur'ani kalmar assalam da kalmomin da aka ciro a cikin assalam sau 140 sau 112 sun zo a matsayin ismi ne wato kaman a matsayin noun kenan 112 sannan sau 28 kuma ya zo a matsayin ismi ne a matsayin fi'ili ne wato verb kenan aiki wancan a matsayin suna wannan a matsayin aiki kaga 112 idan kai hada da 28 da sorry da 112 eh, ka hada da 28 no zai baka 140 zai baka 140 to wannan shine adadin kiran kalmar da aka yi a Qur'ani Allah shi samu wanye lafiya babi na 110 na'am addu'a inda sama'i siyahi dik wa nahikil himar addu'a yin addu'a inda a lokacin sama'i dik a lokacin da aka ji wato ƙara ko sauti ko kukan addik ne abin da muke cewa me zakara bature ce masa rusta to idan ka ji cara na zakara waye iya karan zakara caran zakara waye iya ni dai ban iya ba ustaz ka iya a an ka iya sai ka mana mun ji a mana ustaz eh wai ya ce ya iya da mutane wa iya caran zakara ka yi to bismillah <laughs> ustaz ɗan duniya ne ga gaci ya yi abin sagowa <laughs> To, <clears throat> ina fatan kun ji meye ko? Wannan shi ne cara na zakara ya yi wani irin sauti ne, amma sautin zakaran da bai koshi ba. <laughs> Wani hikil himar da kuma kukan jaki irin sautin jaki, da Allah wa ya iya na jakin. <laughs> Wannan ga kowa ya toge go? Eh, na jakin babu da ke so. To, shi musulunci yana da tsari.

إذا سمعتم صياح الديكة سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فاسأل الله من فضله فإنها رأت ملكا فإنها رأت ملكا وإذا سمعتم تحيط الحمار الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطانا فإنه رأى الشيطان idza sami'tum siya diyaka idan kun ji siya wato caran zakara addiyaka jam'i ne na addik addik zakara kwaya ɗaya jam'in sai a ce addiyaka shi ma ya shiga cikin jam'u taksir ne addiyaka jam'i ne na taksir ba jam'u mu'annathis salim ne. Ɗazu littafin ibn al-qayyim da na kira ahkamu zimma ne nake nufi ahkamu zimma a hakamu zimma volume na farko namba na 425-426 a kiyaye idan kun ji caran zakara fas'alullaha min fadlihi ku roki Allah daga falalarsa kalmar zakara ta zo a qur'ani kuwa addik gaskiya ba na tuna ko ɗaya ko akwai wanda zai tuna na'am jazakumullahu khairan in kun ji caran zakara ku roƙi Allah daga falalansa zakara yana da alkhairi da yawa daga cikin manyan alkhairansa guda biyu na farko fiyayyen halitta yace fa innaha ra'at malakan yana ganin mala'ika shi zakara so idan kuka ga ya yi cara a lokuta da dama mala'ika ya gani so me ake so ku yi sai ku yi addu'a da gaggawa mala'ika yana nan kusa da ku a wannan vicinity din kuna roƙon Allah to insha Allah mala'ikan zai ce amin idan mala'ika kuma yi amin a akan addu'arka insha Allah an karba so da ka iya gaya maka kai ba ka ga mala'ika amma shi ya gani idan ya ga mala'ikan to zai yi cara kai kuma yana an karar da kai kai addu'a don Allah ya taimake ko bai taimake ka ba kisa duk time da ka ji caran zakara sake mu ji sake mu ji sai ka ɗaga ƙwai murya in ba ka yi ba <laughs> ina fatan kowa da ya jin zukan ko <laughs> Allah ya maka albarka <laughs> to idan ka ji zakara ya yi cara a mafiya yawan lokaci mala'ika ya gani to fas'alullaha min fadilihi sai ku yi gaggawa ku roƙi Allah daga falalarsa sha Allah ta'ala Allah zai baku na biyu kuma ya tabbata a suna cewa yana farkar da ku ne don yin sallah wani lokacin ya yi cara musamman sallar asuba a da da babu yawan kara a dare muna garuruwanmu da ƙauyukanmu ai ka sau da dama kafin malam zakiru ya kira sallah zakara ya farka ya tada ku za ka yi tajinsa ko a gidanku ko a makwabta ai duk an saba to fiyayyen halitta ya ce yana farkar da ku zuwa ga sallah shi sa magabata na kwarai da yawa an same su a tarihi suka yi kiwon zakara don irin wannan manufar daga cikin sahabbai ana kiran mutane biyu a tabi'ai akwai hatta imamu shafi'i rahimahullah ya shahada da kiwon zakara don zakara zai ga mala'ika yayi tsara shi kuma zai yi addu'a na biyu gabanin a kira sallah zakara yana ankarar da shi a dare tun daga fitowar alfijir ko abin da ya kama da haka ya tashi ya bauta wa Allah ko ya kintsa idan yana cikin bautan Allah saboda wancan lokutan ba su ba da agogo irin namu wannan da irin waɗannan abubuwa ke taimaka musu su gane lokaci shi yasa sai zama iya daga cikin su da suke dora kansu da dama sukan yi kiwon zakara saboda albarkar da ke cikin sa dukkan kiwo na dabba ta halal iya da muhimmanci amma akwai kiwon da yafi wani daraja to na zakara yana daga cikin wanda yafi kowanne daraja kuma idan kai yanzu insha Allah ta'ala kai ma zai amfanar da kai ko da a keji dai idan ba zai yawo bai zama kana da inda kake kiwon su yana da matukar muhimmanci saboda magabatanmu da yawa Allah ya musu rahama sun aikata haka so kiwonsu akwai alheri kuma zakara iya da wasu qualities da yawa na farko dabba ce da Allah yakan tsawaita kwananta even though breed ne kala kala breed a duniya sun kai kala 300 daban-daban daga cikinsu akwai wanda sukan yi shekara bakwai akwai zakaran da ke iya kai shekara goma sha biyar so yana iya yin tsawon kwana a ce zakara ya kai 15 years ba dole zama irin na garinku ko na kasar ku dayi ba amma akwai kasashen da nasu na kai haka na biyu yana da exercise wato motsa jini a cikin awa ɗaya zakara yana iya gudun 15 kilometers kilomita goma sha biyar kuma duk wanda ya kama zakara ya san wahalan kama shi in dai zakara ne lafiyayyen an ce ka kama shi a da to aiki ya jika musamman idan an sayo lokacin karamar sallah sallan azumi in aka ka zakara ya kunce aka ce ka wani ma ba a samunsa don in ya fita a gidan tun da daman bai saba ba zai dawo ba to yana da gudu sannan na uku yana dabba ce mai decision making Allah musu baiwa na iya taking right decision yadda kai idan za ka yi taking decision sai ka yi ta tunani ka yi salatul istikhara ka nemi shawara zakara iya da decision making mai ƙarfi sannan dabba ce da ake kwatanta ta da jarinta zakara iya da jarinta dabba ce mai jarinta so yana da abubuwa da dama na nagarta da alkhairi kuma daga cikin su ana iya yankawa a ƙaramar sallah <laughs> da idan muna karatu a tsangaya ana sha'awa mutum ya kai daga wani izu zuwa wani izu saboda ko da iyayensu Allah ya dan ba su rufin asiri duk inda ya dan yi izu ɗaya zuwa biyu za a dan dafo shinkafa a dan yanka zakara ɗaya biyu uku a kawo sadaka makaranta so waɗanda gidansu ke da ɗarfin asiri ana Allah Allah su ɗan matsa gaba saboda yawanci a tsangaya ana goge wuya <laughs> sai a ɗan kawo sadaka dodo wani gardi da eh, ɗan ƙaramin almajiri to zai samu ya ɗanɗana zaki Allah shi samu wanye lafiya fa'iza na nahiq alhimar idan kuma kun ji na hiƙ wato kukan jaki fata'awwadu billahi minash shaitan to ku nemi tsarin Allah daga shaitan fa innahu domin shi ra'a shaitanan jaki shaitan yake gani ba mala'ika ba shi yasa duk ba dabba da ake jingina ta da sharri anan kusa irin jaki shi idan ka ji yayi kuka to shaitan ya gani so amma zakara kuma in yayi cara me ya gani mala'ika kaga kenan ba a hana ka ka ajiye jaki dan dora mar kaya ko dan zuwa gona ba amma dai ba zai ga mala'ika ya tunatar da kai ba sannan ba zai tunatar da kai sallar eh, la'asar ba ma balle sallan asuba ko sallan alfijir wannan kuma sai kai fama da kanka mafu tayyib shi jaki yana ga menene yana ga shaidan so daga shaidan jaki ya yi wannan sai kai a uzu billahi minash shaitanun rajim sai ka nemi tsarin Allah in kana kusa da shi in ba bukata ta zama dole ba sai ka bar wajen cewa wurin akwai shaidan baka san kuma wani irin kuma shi shaidan duk inda yake bayi da nufin alkhairi sai me sai sharri to sai ka bar wurin mafhum tayyib don haka jaki kana iya ajiye shi shari'a bata hana ba amma mafi yawa ana yi ne don a haushi ko don aje gona ko abin da ya kama da haka duk wanda ya saba zuwa gona a shekarun baya can ai ba da mota ake zuwa ba yawanci sai ka samu gidajen da suka shahara da noma ba a rasa jaki ɗaya ko biyu ko uku su ake hawa a tafi gona kuma lokacin ba a ka amfanin gona sau da dama da mota don ba dukkan gonakin ne suke da hanya da ma mota ke bi ba wasu gonaki a ƙauyuka babu wannan to a jaki za a je a ɗora kaya a ɗora ana ta turawa shi kuma yana da juriya za a ɗora mar kaya da dama da ɗan adam ba zai ɗauka ba kuma shi zai ɗauka so shi idan ka ji caransa to me ya gani shaidan ya gani shi jaki ya zo a ƙur'ani ya zo a ƙur'ani ko za ka bin misali waqsid fi mashiyika waqbud min Sauti, inna ankaral aswati la sautul hamir yawa ga hamir wannan suratul luqman aya ta 19 zai zama kenan aya ta 19 mun samu ɗaya arama ya kara wani ya ce alkhaila wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina wannan zai zama suratul nahl aya ta tafas zai zama kenan wanda aran ma ya kawo ok chief lecturer professor suleiman ina jin ka ba ku bashi yayi ka masalil himari yahmilu asfara wannan ma jaki ne suratul jumu'a aya ta biyar zai zama kenan wannan ko aw kallazi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun okay fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna wanzur himari zai zama bakar aya ta 259 kenan 259 mun samu guda nawa guda hudu eh in tahamil alaihi yalhas aw tatruku okay watlu alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalaka minha fa atba'ahu ash-shaytanu fa kana min al-ghawin ولو شئنا لرفعناه بها biha أخلد إلى الأرض واتبع هوا فمثله كمثل الكلب kalbi wannan kare ne wannan kare aka kira kira wannan wani sura kenan ba da biyar ba da shida da shida da kafaɗa zai zama 176 ne ba da biyar ba amma ina ga guda biyar ne fa za su kai biyar a ƙorani o ka annahu humurin mustanfira suratul mudassir zai zama ko eh, aya ta hamsin ina ga su ne guda biyar eh, duka kun kawo su ni kuma na cika tabu hugo to Allah ya albarka don haka shi idan ka jijjaki ya yi kuka to shaidan ya gani Allah ta'ala ya kare mu daga sharrin shaidan a kowane hali babi na ɗari da goma sha ɗaya. Du'a'u nibahin kilabi yi الكلاب بالليل إذا سمعتم نباح الكلاب إذا سمعتم نباح الكلاب ونحيق الحمير بالليل, بالليل فتعوضوا منهن فإنهن يرين ما لا ترون دعاء nibahil kilab billayl addu'a da ake yi idan an ji kukan kare a dare kare ko akwai wanda zai kwatanta hmm, hmm, hmm. wato na jaki da na kare kowa yaki amma na zakara an yi ba wanda zai danyi wani dan sadaukar da kansa ya mana na karan aji dan a gane ya shiga cikin karatu wanda bai gane bai gane wato ko ba a yi ba kowa ya gane to bari in ce haushin kare ina ga yafi dace a ce haushin kare ko addu'a da ake idan an ji haushin kare a dare na so dai wani ya haushin ustaz zaka yi eh ustaz ya ki wato sai ya yi zai sai fasa to idan sami'tum nubahal kilab idan kun ji haushin kare wani haikal himar da kuma kukan jaki ko billaili a dare fata'awwadu ku nemi tsarin Allah min hunna daga gare su fa inna hunna domin su ya rauna suna ga wani abu na sharri ma la rauna wanda ku ba kwa gani wannan hadisi asali riwaya ne na sahabi Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu cikin sunan na Imam Abu da hadisi na da uku. a cikin hadisin an tsoratar da mu akan dabbobi guda biyu na farko na jaki mun yi magana akai cewa yana ga shaidan, na biyu shi kare sai aka ce shi ma yana ga wani abu na sharri da ku ba kwa gani yana ga abu na sharri da ba kwa gani alkilab ma ya zo a ƙur'ani aiko ya kawo mana guda ɗaya ustaz yana neman jaki sai ya kawo kare in tahmil alaihi yalhas ko kuma me watlu alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu shaytan fakana min al-ghawir walau shi'na la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ardi wataba hawa famathaluhu kamathalil kalbi kaga al-kalb anan kare ne muka ce sura wata sura ta araf aya ta 176 bayan na akwai wani kare wa kalbuhum basitun zira aihi bilwasid oke oke wannan wata hasabuhum aiqadha wa hum ruqud wa nuqallibuhum dhata al-yamini wa dhata shimal wa kalbuhum basitun dhira'aihi bilwasid zai zama suratul kafi ayata nawa 18 dai ko sai mun samu biyu sai na nawa sai yaquluna salasatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatu khamsatun sabi'uhum sadisuhum kalbuhum wa yaquluna sab'atun wa saminuhum kalbuhum mun samu kare nawa anan uku ga biyu a can ya zama nawa wannan guda uku zai zama kafi aya ta nawa zai zama 22 dai so kaga mun samu guda nawa mun samu guda biyar akwai wani e an kira wannan bayan wannan akwai wani kai tsaye dai kaban guda biyar dinnan su ne sai dai akwai a wajen tafsiri akwai da suke kayan na shida kaban da Allah ya ce wa alunaka yas'alunaka ma za uhilla lahum qul uhilla lakum at-tayyibatu wa 'allamtum min al-jawarihi mukallibina mukallibina daga cikin malaman tafsiri irin Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Asadi al-Qurtubi rahmatullahi alayh yana tafiya akan mukallibin na kare ne zai zama suratul ma'ida ko aya ta nawa zai zama aya ta hudu a cikin ma'ida aya ta hudu kenan Allah shi samu wani lafiya na'am babi na ɗari da goma sha biyu na'am addu'a liman sababtahu Addu'a'u liman uliman sababtahu ƙwararwa a haihuwa ta da ƙwararwa alaihi wasallam allahumma ayyuma mu'minin sababtuhu raja al-zalika ƙurbatan ilaika yau mal’iyama addu’a liman sababtahu ƙwararwa yin addu'a da ake ga wanda shaidan ya sa ka zage shi ko da a temple ne daga kai sai abokinka ko da iyali kuke tadi sai bakinka ya sukuce sai ka zagi wani ba ma a cikin jama'a ba to ana so ka masa addu'a cewa ya Allah ina son ka sanya wannan kuskuren da na yi gare shi ya zama dalilin da zai sa ya ƙara kusantanka ne gobe kiyama kusancin Allah gobe kiyama shine shiga aljanna babu wani kusancin da ya kai shiga aljanna don haka addu'a liman sababtahu addu'a da kake ga wanda ka zalunce shi ka zage shi qala alaihi salatu wassalam wannan hadisi asalin sa riwaya ne na imamu abu huraira radiyallahu an bin sakhar kuma iya cikin aljami as-sahih al-mukhtasar al-musnad min hadisi rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi al-ma'ruf bi sahih al-bukhari hadithi na 6360 ɗaya cewa kana rijal min ashabin nabi daga cikin sahabbai waɗanda suke mazaje ko a ce daga cikin sahabban manzon Allah akwai waɗanda suke ɗaukan wannan tsari na rayuwa su ɗoro akai cewa idan suka yi bakinsu ya kuskure akan wani mutum to sukan masa addu'a ta alkhairi wannan abu yake amma in a bayyane ka zagi wani ko ka masa ƙarya ko ka masa ƙazafi ko ka masa sharri wanda wannan ruwan dare ne wannan kuma sai ka huto cikin jama'a ka warware kanka saboda yau abu ne mai sauki wani ya hau mimbarin juma'a yi ƙarya ko ya yi kazafi ko ya yi sharri wani ko ya shiga rediyo ya yi wani ko ya shiga Instagram ko TikTok ya yi to in a bayyana kai wannan kuma sai ka bayyana sai ka huto ka ce wannan da nayi ƙarya ne wani ko kazafi ne ko sharri ne in ba ka yi wannan ba kuma yafiyar ba ta yi ba zai sai ka cutar da shi ba sai ka je daki sai ka ce Allah ya yafe masa wannan kuma zuki ta malla ne ba sunna ba in ka bayyana to sai ka kuma fito fili ka bayyana ka warware karyar da kai in ka ba kai wannan ba to ya dace mafi sauki da mutum zai maka shine da bai da alaka da kashi. mafhum tayyib don haka idan ka cutar da wani a sai ka masa wannan addu'a Allahumma ya Allah fa ayyuma akoda yaushe mu'minin wani mu'mini sababtuhu da na zage shi faj'al zalika lahu qurbatan ilayka yawmal qiyama ya Allah ka sanya wannan ya zama dalilin da zai sa in kusance ka da zai kusance ka gobe kiyama qurbatan ilayka faj'al zalika lahu lahu shi wanda aka zalunta da ya zama dalilin da zai samu kusanci gare ka gobe kiyama ma'anan kusancin shine ya zama dalilin shigansa aljanna gobe kiyama mu a musulunci ko wanda yake mushriki ba a yadda ka zage shi ba ƙur'ani ya karantar da mu ladabi wa zai bari misali wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi fayasubbu allaha adwan bighairi ilm Allah ta'ala yace kada ku zagi waɗanda suke kiran wani koma bayan Allah wannan wani sura kenan suratul an'am aya ta nawa zai zama 108 zai zama 108 kaga Allah ta'ala yace kar ku zagi waɗanda suke kiran wani koma bayan Allah don idan kuka yi wannan su za su zagi Allah ne saboda me saboda tsabar adawa da jahilci to a musulunci mushriki ma ba yadda ka zage shi ba shi yasa ba da'awa ne da karantar da addini ba a me da karantar da addini zagi ba addini bane shi addini kawai shine a karantar da mutane don su fahimta babu kafirci a duniya da aka irin na fir'auna yace shi babban Allah ne in akwai wani Allah shine ogan wancan kafirci ya kai iyaka ya ce shi bai san wani Allah ma in ba shi ba amma lokacin da Allah zai tura fir'au zai tura annabi Musa da Haruna su masa wa'azi mai sun Allah yace faqula lahu izhaba ila fir'auna innahu tagha ku je zuwa ga fir'auna dan yayi tsagawa ya wuce gona da iri ai kafirci babu original kafirci a duniya da ya kai na fir'auna duk wani kafircin ka kwanta fir'auna ai jabu ne nasa ne da kafircin ya kai kafircin da kansa ya ce shi shine Allah babu wani Allah sai shi in ma an matsa akwai to wancan yaransa yaron sa ne shine ogan mutunci kalmomin da ba cin mutunci babu karya ba kazafi idan aka yi sa'a zai wasu ya kama hanyar shirya fir'auna da ya ce Allah ne aka ji kada a zage shi kar a yi kalma ta cutarwa kar a zage shi kar a kazafi, kada a yi sharri to shi sa daman ba da'awa ne zagi shi za mai karantar da addini yakan zama mutum ne mai haƙuri mai juriya mai kalmomi masu daɗi yadda Allah ya karanta don me don aikin mai wa'azi ba aikin ɗan jarida ba ne shi ɗaikin ɗan jarida shi ne sha'an ya samu sabon labari ya fasa a yi amma shi mai da'awa rarrashi yake mai karantar da addini yana bin mutane da rarrashi da kalmomi masu daɗi don su yi mai don su fahimci gaskiya su karɓe ta amma lokacin da ya zama ba haka ake addini wato ba addinin ake yi ba mafhum tayyib ka mai da'awa kalmar zagi ba tasa bane kalmar kazafi ba tasa bane kalmar Kage ba tasa ba ce kalma ta bakin mai wa'azi shine kalma mai daɗi da saƙon gaskiya don a fahimce shi mafhum tsayyafiyayyen halitta ya zauna a garin madina har yahudu suna iya shiga gidansa har mace an samu bai yahudu yana masa aiki mai dalili saboda kyawawan ɗabi'unsa shi mai karantar da addini ana so ya nuna kyawawan ɗabi'u ne wanda ya kauce hanya ya ga kyawawan ɗabi'un ya yi sha'awan addinin shine siffar mai karantar da addini ya zama mai kyawawan ɗabi'u a same shi da sanyin hali da haƙuri da juriya da daɗaɗan kalimatu ba, da ƙoƙarin faɗan gaskiya da ƙoƙarin taimakon al'umma da ƙoƙarin rarrashin al'umma da nusantar da su akan hanya ta daidai duk waɗannan abubuwa sai mutum ya zama mai haƙuri a rayuwa yake iya ɗauka mafhum tayyib Allah shi samu wanye lafiya na'am babi na ɗari da goma sha uku ما يقول المسلم إذا مدح المسلم قال صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم صاحبه وكذا ما يقول المسلم إذا مدح المسلم abinda musulmi yake fada idan ya yabi dan uwansa musulmi wannan hadisi asali riwaya ne na sahabi abubakar radiyallahu an shi ma yana cikin aljami as-sahih na imam al-bukhari rahmatullahi alayh ya maimaita shi a wurare da dama musamman a hadithi na 6367 cewa idan kana ahadukum madihan sahiba idan ɗayanku ya kasance zai yaba dan uwansa zai faɗi alkhairinsa la mahalata ba makawa idan zaka faɗi alherin mutum falya sai ce ahasibu fulanan me ma'anan ahasibu na'am a hasibu fulanan wato ina kyautata wani zaton kaza da kaza da kaza yake me yasa aka ce ina kyautata zato dalilai guda biyu ne sharuɗan karɓan aiki a musulunci biyu ne sharaɗi na farko shine yin aiki don Allah al-ikhlasul ibada lillahi wahada sharaɗi na biyu mutaba'atu sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam koyi da sunna ta manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi waɗannan su ne conditions guda biyu na karban aiki koyi da sunna ana iya ganewa daga sa kayan mutum ko daga sallah ko daga azumi ko cin abincinsa ko kalmomin bakinsa amma ikhlasi yin aiki don Allah alamarsa ake gani ba wanda yake da ilimin zuciya na kowane mutum a duniya sai Allah subhanahu wata'ala zaka muna iya kyautata wa juna zato akan zuciya cewa ina da kyakkyawan zaton cewa lalle ustaz Umar mutumin kirki ne zuciyarsa akwai imani ina mar wannan zaton amma in na kammala sai in ce ahsibuhu kaza wa ahada ina sa kaza da kaza da kaza ne amma ban isa in tsaya gaba ga Allah da ya hukunci akan kare zuciyarsa ni ina aiki da zahiri ne fallahu ya tawalla sara'ir amma duk abin da yake sirri Allah ne yake jibintansa ba mu da jibintan sirri yarka baka isa ka san me ke ciki ba kawai dai zaka yi aiki da zahiri abin da ya bayyana gare ka ne sai kai hukunci amma zuciya babu wanda ke iya riskan zuciyar wani wani zai iya zama da kai shekara goma dukkan zuciyar ta sharri ce amma ba za ka taba ganewa ba don Allah bai ganar da kai ba sai ran da ya samu gaba idan ya harbe ka sai ka gane ai kaman kunama ne ko maciji in ya sare ka to wani lokaci Allah bai baka iko wani lokaci dai kana iya ga alama ko daga subutan harshe ko da wata mu'amala ko da wani abu da zai a gefe a gaya maka amma in Allah ya ga dama sai ya dauke hankalinka daga wannan gaba daya ba za maka iya ganewa ba to shi yasa kullum muna kyakkyawan zato amma yaqini na tabbas sai Allah akan zuciyar dan adam sai dai wanda Allah ya yi bayani akan zuciyarsu na da nagarta irin annabawa da manzanni <coughs> da ya kira a Qur'ani irin sahabban siyayyen halitta da Allah ya yabe su ayoyi da dama wannan kana da tabbaci amma banda wanda Qur'ani ko sunna ya bayani duk wani mutum a duniya muna kyautata masa zato ne ke sa babu da ikon kai wani mutum aljanna ko wuta ko a filin dagaya sai mu ce muna zaton wani yayi shahada amma kat'ad babu isa mu ce kawai shahidi bane sai wanda nasu ya fada amma dai muna iya kyautata zato in an samu dalilan da suke bamu mu iko kyautata zaton mafhum tayyib don haka idza kana ahadukum madihan sahibahu idan ɗayan ku mai yabon abokinsa ne ko wani sahibinsa la mahalata ba makawa anan ba wai ana hana yabon bane kamar yadda masu sharha na wannan hadisi har su ibnu hajar rahimahullah suka fada ana nufin in za ka yi yabo irin mai yawa ɗin nan ne kasan wani lokaci akwai yabo na iyaka na kai wa makwara amma in dai faɗan alkhairin mutum ne wani ya ciyar fi lallahi Allah ya saka masa da alkhairi wani ya gina masallaci wani ya ɗauki nauyin marayu guda ɗari da kaza ɗinsu wani ya ba wa yara scholarship su yi karatu wani ya sama wa yara ayyuka kaza da kaza wani ya kaza wannan babu laifi ka faɗa saboda abu ne da ka gani amma akwai irin yabo da kake iya yi irin yabo irin kololuwa to nan idan ka yi shi sai ka kara da ce a hasibuhu kaza wallahu hasibuhu wala uzakki alallahi. A ahada amma in dai dan abin da ka gani ne ya faru wannan kana iya yabo a kansa amma abin da ba gani ba za ka hada wa mutum wani yabo da irin yadda mawaka suka iya idan suka yabi mutum to sai ka ga mutum ɗaya zama na daban in kana bin waƙen irin maganganun shata ya ce ya baka kuɗi ya yi maka aure ya ci da kai kuma ga sutura nan kaga wannan duka yaki ne babu laifi amma da ya gama sai ya ce mai haka sai ma'aikin Allah sai kuma kai ciro mangombe kaga ai wannan jumla ta karshe sai ka ce wala uzaki ala lada saboda mai haka daga ma'aikin Allah sai kai <laughs> amma kaga in an ba da sadaki ko an yi aure ko an biya wani ai duk dai ne wannan babu laifi to yabanci ba kuma ne yanzu ba tun a da tun a jahiliya har musulunci mawaka sun iya wannan mubalaga din aina azmata ayu hadal humam nahnu nabtu ruba wa antul ghamam wa antal ghamam ina zaka je ya kai shugabannin shugabanmu mu ne tsirrai kai ne girgije mai saukar da ruwa idan babu girgije da ke shayar da tsirrai za su rayu <laughs> to idan suka yi yabo kai ka san yabo ya kai iyaka to shi yasa in kai general yabo a cikin ayoyi da yawa akwai yabo a hadisai da yawa akwai yabo in abin da ka gani ne an yi sai ka kira alkhairin sai ka yaba wannan yayi wani ya dauki nauyin marayu Allah ya biya shi da gidan aljanna wannan yayi amma in zaka yi yabo na dungurungun in ka gama sai ka ce a buho wannan shine zaton da muke yawa ne kuma haka muke fata amma wala nuzakki ala allahi ahada ba za mu iya tsaya gaba ga Allah mu zama mu ne lauyoyin mutum ba gobe kiyama babu lauya duk wani senior advocate of Nigeria babu wanda zai je filin kiyama ka kira shi shi ma a ranar yana tsaye ne tsirara haihuwan mahaifiya so ga gawa ka kira ya kare ka kuma babu wani senior advocate a kiyama gatan mu shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in mun bi shi zai mana shafa'a al-kubra wasu daga cikin su samu shafa'a as-sugura wannan shine tabbas Allah shi sa mu wanye lafiya sai qur'ani yana ceto azumi yana ceto yara kanana da suka rasu basu balaga ba suna ceto da makamantan su wanda duk ya tabbata a sunna ina ga kamar lokaci yayi ko sai mu dakata anan insha Allah ta'ala za mu tashi a darasi na 37 subhanakallahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Allah ya ji kan iyayenmu da malamanmu Allah ya ji kan iyayenmu da malamanmu Allah ya ji kan iyayenmu da malamanmu Allah ta'ala ya ƙara musu rahama Allah ya ji kansu Allah ya kyautata makwancin su Allah ya ji kan zuriyarmu. Allah ya ji kan zuriyarmu. Allah ya ji kan dukkan magabatanmu na kwarai Allah ya rayar da mu akan daidai Allah ya rayar da mu hayatun tayyiba اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك hamidul majid wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wallahu ta'ala a'lam